Երեք օրը Ադրբեջանի քաղաքականությունն ու քարոշչական դաշտը վերածվել է զուգահեռ իրականության։ Ամբողջ պետական քարոշչամեքենան լծվել է արդարացնելու այսպես կոչված բնապահպանների ակցիան հրապարակ բերելով ամենաանհիմ ընթեզերը։ Իսկ շրջանառվող թեզերը մի քանիսն են, երբեմն դրանք ծնվում են իրադարձությունների զարգացումներին զուգահեռ, ինչպես օրինակ, երբ աշխարհի տարբեր կենտրոններից սկսեցին Ադրբեջանի հասցեին դատապարտող կոչեր հնչել, պարզվեց, որ ոչ թե ադրբեջանցի էկոլոգներն են փակել Արցախի կյանքի ճանապարհը, այլ ռուս խաղապ պահները, բայց որպես կանոն այդ թեզերը ծնվում են հակակշռելու հայկական կողմի ներկայացրած մեղադրանքներն ու փաստարկները։ Դեկտեմբերի 3-ից շրջանառվող թեզը, թե Արցախի կյանքի ճանապարհը արքելափակած ադրբեջանցիները խաղաղ ցուցարարներ են եւ մտահոգված են բացառապես բնապահպանական խնդիրներով, հոց է ցնդում, երբ տեսնում ենք Շուշի քարին տակ հատվածում հավաքված ադրբեջանցիների թուրքազգայնական գորշ գայլերի նշանի անկաշկանդ ցուցադրումը։ Թե ինչ է խորհրդանշում այդ նշանը, թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանն է պատմում։ Երկու իմաստը իր մեջ ներառում է, որ մենք թուրք ենք եւ Իհարկե մյուսը, որ ավելի հայտնի է հաղթանակ։ Այսինքն խոսել, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները կարող են հաշտություն, խաղաղություն ունենալ նման ճակերտների մեջ ասած էկոլոգների հետ շփումներում առնվազն միամտություն է։ Գաղտնիք չէ, որ նաեւ Թուրքիայում ազգայնականներն են գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին։ Ըստ ազգայնականների գաղափարի ճկույթը թուրքն է ցուցամատը իսլամը եւ այս նշանը խորհրդանշում է թուրքական ցեղերի ազատության ձգտումը։ Բավարար է միայն հիշել թուրքական ազգային շարժում կուսակցության հիմնադիր Ալփարսլան Թուրքեշի մեկնաբանությունն իրենց այս նշանի վերաբերյալ։ Ինչպես մեկնաբանեց Արփաստան Թուրքեշը հետեւյալ կերպ, որ մենք այդ նշանով թուրք իսլամական կնիքը խփում ենք աշխարի վրա։ Այսինքն սա պետք է հաշվի առնել, թե ինչպես պետք է այս հարցին մոտենալ։ Սա կարծում եմ կարևոր է թե Հայաստանի իշխանությունների անվտանգային ուժերի եւ թե նաեւ Ռուսաստանի իշխանությունների համար, ովքեր տեսնում են, թե ինչ է կատարվում Միջանցքում եւ ինչպիսի իրադարձություններ են այնտեղ տեղի ունենում այս օրերին։ Արցախում ապրող 120 հազար հայի գլխին կախված նոր ցեղասպանության վտանգի մասին Ադրբեջանում մշտական հեգնանքով են խոսում։ Լաչինի միջանց քփակած ադրբեջանցիները պնդում են. «Մենք արցախցիների հետ խնդիր չունենք, իսկ ցեղասպանության մասին խոսք գնալ չի կարող»։ Ցեղասպանագետ Արմենե Անտոնյանը նկատում է, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականությանը բնորոշ է ամենածանր հանցագործություններն անգամ մարդասիրական նպատակներով քողարկելը, եւ բնականաբար Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակումը եւս ինչպես պետք է այս տրամաբանության մեջ դիտարկենք։ Իրենք բնական է, որ դա բնապահպանական խնդիր են ներկայացնում, հարցախցիները ներկայացնում են իրենց քաղաքացիներ եւ անգամ որոշակի հեգնանքով են վերաբերվում ցեղասպանության վտանգի ահազանգներին, բայց այստեղ իրենց թեզերը ցեղասպանագիտության տեսանկյունից որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Նախ նշեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ ցեղասպանության վտանգի արկայության մասին միայն Հայաստանը չի, որ խոսում է։ Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիան դեռևս պատերազմի ժամանակ մի քանի անգամ ահազանգել է ցեղասպանության ամենաբարձրին 3-րդ եւ 10-րդ աստիճանի վտանգների մասին, որքան ավելի է սեղմվում օղակ արցախցիներից շուրջ, այնքան ավելի ցինիկ են դառնում ադրբեջանական կողմից հնչող ինտեգրման հրավերները։ Պարզվում է, այնտեղ մեզ սիրով սպասում են եւ պատրաստ են երաշխավորել մեր իրավունքները, որպես իրենց երկրի քաղաքացիներ, սակայն մեկ բան են խոսքերը, մեկ ուրիշ փաստացի գործողությունները։ Ինչպես հայտնի է, դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան Արցախի ամբողջ տարածքում դադարեցվել է նաեւ բնական գազի մատակարարումը։ Ցեղասպանագետն այստեղ էլ էլ նկատում է, այս կոնտեքստում էլ Ադրբեջանի խաղաղասիրական պնդումներն անհիմն են դառնում, երբ հիշում ենք 1948 թվականին ընդունված ցեղասպանությունների կանխարգելման մասին կոնվենցիան, որտեղ հատուկ դրույթով անդրադարձ է կատարվում նաև դեպքերին, երբ միտումնավոր կերպով ստեղծվում են մարդու կյանքի հետ անհամատեղելի պայմաններ, որ կարող են հանգեցնել մահվան։ Հաշվի առնելով, որ Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհի փակումը եւ գազամատակարարման դադարեցումը ծմերվա պայմաններում կարող են հումանիտար աղետի արժեվ կանգնեցնել Արցախահայ բնակչակայությանը եւ դա արվում է պետական մակարդակով, ապա ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների թեզերը առ ոչինչ են դառնում հենց կոնվենցիայի այս դրույթի տեսանկյունից։ Անտոնյանը շեշտում է, ըստ ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի զոհերի արկայությունը եւ դրանց քանակը հանցագործության որակման հետ որևէ կապ չունի։ Կարևոր են հանգամանքները, միտումները, պետության ներգրավվածությունը Իսկ զուգահեռ իրականությունում Ադրբեջանը շարունակում է հավաստիացնել, որ ոչ մի կապ չունի Ղարաբաղում գազամատակարարման դադարեցման հետ։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։